Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 23, 76 AD Ang kamatayan ni Pope Linus. Siya ang pumalit kay Saint Peter sa pamumuno sa simbahang katolika. Sa kanyang panunungkulan, binuo niya ang unang labinlimang obispo kapalit na mga apostoles ni Jesus. Tinutulan din niya ang pagpasok ng mga babae sa simbahan na walang belo. Sa kanya ring pontificate nangyari ang pagpaslang kina San Lucas at San Marcos na mga ebanghelista. Ang kanyang mga labi ay inihimlay katabi ng mga labi ni San Pedro sa kripta sa ilalim ng altar ng Saint Peter Basilica. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.